الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine su njega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, <clears throat> srijeda je naš termin, stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Vrtovi pobožnjaka, Rijadu Salihin, čuvenog imama Nevevija Rahmetullahi Alehim. Protekli srijedi govorili smo o jednom veoma, veoma interesantnom i lijepom poglavlju. Govorili smo o poglavlju koje imam Nevevi naslovio poglavlje Lijepo ponašanje gdje smo govorili o ahlaku Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, a nakon toga govorili smo o samom stepenu lijepog ponašanja u islamu, pa smo kroz ovo poglavlje, imam Enevi Rahmetullah Jalih citirao nam je <clears throat> nekoliko argumenta hadisa koji ukazuju kako je islam vjera ahlaka, vjera ponašanja, vjera morala, e, vjera koja ne posvećuje samo pažnju čovjekovom odnosu prema gospodaru subhanahu wa ta'ala, već mnogo, mnogo, mnogo pažnje posvećuje čovjekovom odnosu prema ljudima koji ga okružuju. Pa smo spomenuli nekoliko interesantnih hadisa koji ukazuju na mjesto ahlaka u islamu. Pa jedan od tih hadisa jeste hadis od Ebu Derda, radijallahu ta'ala, da je Allah poslani kazao na sudnjem danu na vagi vjernika neće biti ništa teže od lijepog ponašanja. <clears throat> na sudnjem danu, kada se dijela budu vagala, mi muslimani vjerujemo da će čovjek polagati račune, da postoje vage, da postoje terezije koje će vagati ljudska djela, dobra djela, loša djela. Kaže Allah poslanik, nema ništa teži na vagi dobrih djela od lijepog, moralnog, lijepog ponašanja. Kaže Allah poslanik se letu wasalam kada je upitan zbog čega će najviše ljudi ući u džennet. Allah poslanik je kazao et takva wa husnul huluk Najviše ljudi će u džennet ući zbog bogobojaznosti i najviše ljudi će ući u džennet zbog lijepog ponašanja. Pa su to samo neki argumenti koji ukazuju e, na visoko i veliko mjesto lijepog ponašanja u islamu. Allahu poslanik u je kazao da su najpotpunijeg imana oni ljudi sa najpotpunijim i najljepšim ponašanjem. Pa Allah poslanik ali se letu selam povezao lijepo ponašanje sa vjerovanjem. Pa vidimo koliko je bitno ponašanje i ahlak i moral i etika u islamu, da su ljudi sa najljepšim ahlakom i najljepšom etikom, da su oni najpotpunijeg imana. <clears throat> U svakom slučaju imamo dosta, doista, dosta hadisa. U jednom od njih Allah poslanik se ratu selam kaže Vjernik će lijepim ponašanjem dostići stepen onoga ko dobrovoljno posti i noću klanja na file. La ilaha illallah. Zar je moguće da čovjek sa lijepim ponašanjem može dostići takve velike nagrade? Allah poslanik koji ne govori po hiru svome, Kaže, čovjek će lijepim ponašanjem, svojim moralom, svojom etikom, svojom čednošću, svojom moralnošću, svojim saburom, svojim strpljenjem, svojom blagošću, odnosu prema ljudima, prema supruzi, prema djeci, prema komšijama, dostići će stepen čovjeka koji po danu posti najveće klanja noćni namaz. Zamislite kada bi imali čovjeka koji svaki dan posti i svaku noć klanja noćni namaz, može dostići njegov stepin onaj ko se lijepo obhodi prema ljudima koji ga okružuju. Pa smo prošli put e, spomenuli također isto hadis da Allah poslanik ali se letu sram kazao ene zaimun, ja garantujem kuću u džennetu, pa jedna kuća, pa druga kuća, pa vrh dženneta, kaže Allah poslanik, onome ko imadne lijepo ponašanje, ja mu garantujem kuću u najvećim visinama i najvećim deređama dženneta doista, doista hadisi, argumenti e, koji znači govori o, o vrijednosti ahlaka su mnogobrojni, koji nas vjernike muslimane postiču da se maksimalno, maksimalno potrudimo da svoje ponašanje, svoju etiku, svoj moral uskladimo sa principima i načelima vjere Islama. Mi smo prošli put i obećali da ćemo se zbog bitnosti ove tematike danas i družiti e, praktično sa načinima i metodama kako čovjek da poboljša svoj ahlak, svoj moral, svoje ponašanje. Islamski učenjaci kada govori o ovom poglavlju spominju prvu jednu stvar, a to je da postoji moralne osobine s kojima se čovjek rađa. Jednostavno one su nasljednog karaktera i čovjek se rađa. Neko se rađa e, tako što je blag, neko se rađa što je mudar, neko se e, rodio je se takav da je vesel, da je ozaren i tako dalje. Ali isto tako postoje mnoge, mnoge osobine koje mi možemo izgrađivati, možemo ih popravljati, možemo ih e, ugrađivati u svoju ličnost. Jer kakva svrha govoriti o načinima i metodama popravljanja svog morala ako je moral nešto čime se mi rađamo? Ne. Mi možemo vidjeti osobe koji nekada su bile nemoralne, osobe koji su bile kriminalne, osobe koji su imali pri sebi mnogo, mnogo negativnih osobina. Pa onda, popravljajući se, popravljajući se, čitajući Kur'an, družeći sa sunetom Božeg poslanika, ali se letu nam, za godinu, dvije ili tri, vidimo da su te osobe potpuno druge osobe. Njihov odnos prema roditeljima, njihov odnos prema komšijama, prema supruzi, prema djeci, sve se to mijenja, iz temelja se mijenja. Pa je znači veoma bitno da shvatimo, a o tome ćemo govoriti naknadno, da se loše osobine mogu ostaviti i da se na njihovo mjesto mogu instalirati, postaviti dobre osobine pa ćemo mi večeras sodno vremenu, iako smo e, ograničeni s vremenom, ako Bog da, trudit ćemo se da spomenemo e, preko 30 načina i metoda kako čovjek i na koji način da popravi svoj moral. Svakako, neki od ovih e, načina i metoda iziskuju mnogo, mnogo govora, ali mi ćemo pokušati rezimirano da govorimo o svim ovim temama. Dobro je, dobro je za one koji imaju mogućnost da ove metode i načine zapišu da li u mobitel, da li u neku svesku, da li u neki podsjetnik, da li na neki papir koji će staviti sebi pored radnog stola ili pored e, bračnog kreveta i da svakim danom išitavaju te metode i pokušavaju da putem njih ojačaju, oplemene svoje plemenite osobine. Pa prva stvar od stvari metoda e, kako čovjek da ojača E, svoje, e, svoje lijepo ponašanje jeste putem ispravnog vjerovanja. Čovjek ako želi da popravi svoj moral, prvo treba da počne graditi ispravno vjerovanje. Ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha, Vjeruje da će jednog dana polagati račune na sudnjem danu. Vjeruje da sa svaki svoj postupak, bez obzira bio sitan ili krupan, čovjek će odgovarati na sudnjem danu. Femen jamel miskale zarratin hajran jera. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet će ga. Allah Đeršanu kaže u suri Kehf, Mali hadel kitabi la yugadiru sagiraten, wala kebiraten, illa ahsaha. Kakva je to knjiga? koja nije izostavila ni veliku ni malu stvar, a da je nije prebrojala. Pa ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha, boji se Allaha, boji se nepravdi, očekuje za svaki osmijeh, kojim se nasmiješi nekom bratu muslimanu prilikom susreta očekuje nagradu, ako čovjek ispravno vjeruje, to ispravno vjerovanje neminovno, neminovno će ostaviti traga na njega i na njegov moral. Pa prva stvar, znači veoma bitna, krucijalna stvar jeste da čovjek ispravno vjeruje. Vjeruje u Allaha, da je on gospodar zemlje i nebesa, da je on stvorio čovjeka, da on zaslužuje da bude obožavan, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ima imena i svojstva koja su savršena. Ako ispravno vjerujemo, neminovno je da to ispravno vjerovanje ostavi traga na nas i na naše ponašanje. Druga stvar, da čovjek ne zanemari u svojim dovama da moli Allaha Đelešanu, pošto on stvoritelj zemlje i nebesa, kada želi nešto samo kaže budi i ono bude, da moli Allaha da ga usmeri ka putevima koji vode poboljšanju morala. Pazite, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Prošli put smo govorili. Allah Đelešanu kaže za Božijeg poslanika Muhammeda wa inneke la ala huluqin azim. Doista si ti, o Muhammede, na visokom stepenu morala. Allah Đelešanu, gospodar zemlje i nebesa, kaže za Muhammed, alaihi salatu wasalam da je na visokom stepenu morala. Ta isti Muhammed alaihi salatu wasalam veoma često je dovio Allahu subhanu wa ta'ala i govorio mu Allahumme ihdini li ahsenil ahlak o gospodaru moj ti me uputi na najbolji ahlak, na najbolji moral, na najbolju etiku ne može me uputiti na taj put niko osim tebe. I odagnaj od mene, odali od mene onaj loši ahlak, onaj loši moral, onu lošu etiku, a ne može to od mene odagnati niko osim ti. Pa čovjek treba u svojim dovama da dovi Allahu Đelešanu u zadnjoj trećini noći, između ezana i kameta kada pada kiša, petkom u zadnjem satu, između ezana i kameta i u mnogim drugim vremenima kada se primaju dove, moliti Allaha da uljepša naš ahlak. Allah poslanik je govorio, gospodaru moj, kema ahsenta halki, fa hasin huluki, gospodaru, kao što si uljepšao moju fizionomiju. Pogledajte kako insan lijep, u skladu stvoren, njegove oči, njegove usta, njegove uši, njegovi organi, Čovjek je sav u skladu. Kaže Allah poslani gospodaru, kao što si me fizionomijom stvorio u skladu, uljepšaj isto tako i more moralne osobine. Pa nas Boži poslanik uči da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da uljepša naš moral. Treća stvar, kako postići lijepo ponašanje kontinuiranom ulaganjem truda. Čovjek treba da zna ako ima pogotovo negativne neke osobine, moralne osobine, ne mogu se one ostaviti preko noći. Čovjek nije laptop, čovjek nije mobitel. Izbriši aplikaciju, instaliraj novu aplikaciju. Ne. Pitanje navika čovjek treba da zapamti sljedeće pravilo. Loše navike veoma brzo se usvajaju. Društvo dođe i kaže, hajde samo jednom probaj duhan, samo jednom probaj nargilu, samo jednom probaj alkohol jednom po jednom i veoma teško. Ljudi deset godina pokušavaju ostaviti duha, ne mogu. Loše navike se brzo stiču, a veoma teško ostavljaju. Dobre navike, veoma teško ih je postići, a veoma lako ostaviti. Čovjek se godinama trudi, primjera radi, da udjeljuje i metak, da bude ozarenog lica, da nema zavisti u grudima, godinama se odgaja i zapusti, zapusti svoje srce i svoje ponašanje dva mjeseca vrati se mnogim negativnim, negativnim svojstvima. Pa čovjek treba da zna da takva je priroda Čovjek ako želi dobre osobine, treba kontinuirano da ulaže trud u samo odgoju. Isto tako, <clears throat> kontinuiran samo obračun. Da čovjek kao što imamo ljude za fabrike, za trgovinu i mnoge druge stvari vidimo kako ljudi obračunavaju postupke. Pogledajte futbal, pošto je danas jedna od najatraktivnijih stvari futbal. Koliko statistika se vodi oko jednog igrača? Čak u zadnje vrijeme vode statistiku koliko koraka i metara je čovjek pretrčao u toku jedne utakmice da bi mogli da vide njegovu vrijednost, njegove kvalitete i na kraju toliko vrijedi. Pa tako i čovjek treba da ima samo obračun svojih dobrih i loših osobina. Imam deset loših osobina, imam 20 dobrih osobina. Dobro, dobre osobine treba čuvati. Loše treba popravljati. Allah e, u Kur'anu kaže o vjednici, bojte se Allaha Wal tanzur nefsun ma qaddamat li Gledajte u vjernici šta ste za sutra pripremili. Kako će vjernik gledati šta je za sutra pripremio osim na način kontinuiranog samoobračuna. Pa čovjek vjernik treba da samoobračunava sam sebe i da ustanovi koje su njegove negativne osobine nakon toga da ih popravlja. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu hasibu enfusekum qablen hasibu samo obračun vršite još na Dunjaluku prije nego vas drugi počnu obračunavati na sudnjem danu. Pa čovjek treba da znači <clears throat> kontinuirano se bori, kontinuirano ulaže trud, kontinuirano vrši samoobračun svojih osobina, da li ide naprijed ili ide nazad. Isto tako od stvari koji će nam pomoći u popravljanju morala, svojih navika, jeste <clears throat> da čovjek razmišlja o plodovima koje donosi sa sobom lijepo ponašanje. S druge strane, da razmišlja o plodovima koje nosi loše ponašanje. Uzmite dvojicu ljudi, Čovjek ima lijepo ponašanje, imate čovjeka loše ponašanje. Imate čovjeka neprestano je nasmijan, udjeljuje umjetak, e, lijepo priča, poziva ljude, ne psuje, ne vrijeđa, ne laže, povjerljiv je, odgovoran je, bogobojazan je. Imate drugog koji je sve suprotno tomi. Gdje koji od njih dvojice ide? Ovog jednog svi voli, nasmijan, ozaren, vesel, pomaži, povjedljiv. Ovog drugog niko ne voli. Da non stop je namrgođen, laži, petlja, vara, e, jednostavno sve negativne osobine. Pa čovjek kada razmisli o, o pozitivnostima lijepog morala i negativnostima lošijeg morala, onda to bude njemu dodatna satisfakcija da jednostavno počne popravljati svoje negativne osobine, odnosno da se okiti lijepim moralnim osobinama. imate ljudi, dovoljno je da ga vidite, vi se razveselite. Njegova ozarenost, njegova lijepa riječ, njegov selam, njegovo pitanje, njegova pomoć i tako dalje. S druge strane imate ljudi, dok ga vidite, osjetite zebnju, osjetite strah, e, neugodnost, vulgaran razgovor, psovka, vrijeđanje, prevare i tako dalje. Pa sam insan treba da odabere kojim putem hoće da ide. Da li da ide putem gdje će ga ljudi voljeti, a voljet će ga i njegov gospodar, ili će ići putem gdje će se ljudi zgrožavati na njega i na njegovo stanje i njegovo ponašanje. <clears throat> Isto tako, od savjeta za postizanje moralnih lijepih vrijednosti jeste činjenica da čovjek ne smije gubiti nadu da se može popraviti. Imate ljudi jednostavno, kaže ja imam naviku, primjera radi. Kod nas u narodu je poznata navika da ljudi psuju. E, psuju, sastavljaju B i je kada razgovaraju. Pa čovjek kaže ja 20 godina, 30, tako govorim. Nemoguće, moguće. Moguće. Čovjek kaže ja imam negativnu osobinu, konzumiram duham već 30 godina. Ne mogu ja to ostaviti. Može. Samo je pitanje volji. Samo je pitanje htjenje. Pa čovjek ne smije izgubiti nadu da može popraviti svoje ponašanje. Ali je bitno da se trudi. Sjećam se, nekad davno sam gledao jedan videoklip onog jednog velikog čovjeka, ne znam da li je to bilo negdje u Americi ili negdje drugo, da je možda imao neki 200-250 kila, pa je onda snimao kako on kako je bio uporan do te mjere da je došao na neku, da je nazovemo normalnu kilažu čovjeka u njegovoj visini sa nekih 90 kila, ali šta? Treba vremena, treba truda, treba ambicioznosti. Tako isto kada su u pitanju osobine. Čovjek ne smije gubiti nadu. Čovjek ima problem e, psuje, e, vrijeđa, laži, potvara e, i tako dalje. Sve se to može izliječiti. Samo treba truda, treba samo obračuna, treba samo kontroli, paziti jezik, čuvati jezik i tako dalje. Ono što je nama bitno da zapamtimo, ne treba gubiti nadu. Kao što ima onaj tamo drugi insan, pa može biti vesel, može biti ozaren, može biti pošten, može lijepo govoriti, da ne psuje, da ne vrijeđa, da nije vulgaran, tako možemo i mi biti. Samo je pitanje koliko mi to želimo. Pa je ovo veoma bitno pitanje, nemojte gubiti nadu da se neke naše negativne osobine mogu popraviti. Sve se može popraviti. Samo je pitanje do nas. Koliko smo ambiciozni, koliko imamo želje, tijenja i tako dalje. <clears throat> Isto tako, <clears throat> čovjek na putu popravljanja loših osobina mora imati ambicioznost, mora imati strpljenja, Rekli smo, nekada čovjek ima navike koje je sticao godinama. Čovjek neke navike je sticao godinama. Nemoguće je to ostaviti preko noći. Nemoguće. Nemoguće. Pa znači čovjek treba da se strpi. Ok, hoću da popravim neku svoju negativnu osobinu. Primjer radi, hoću da ostavim vulgaran govor. Pa se danas saburam i pred kraj dana nešto reknem loše. Ok, sutra počinjem ponovo, pa prekustra ponovo, pa mjesec dana, pa dva mjeseca. Ponovo, ponovo, ponovo, dok čovjek ne uspije. Pa znači treba ambicioznosti, treba strpljenja, pogriješio sam, nema vezi, idemo dalje. Pa čak možda sebi, sam sebi uvesti neke moralne kazne, a pogriješio sam, dobro, idem da dadim sadaku, idem da klanjam, idem, idem da pročitam nešto, idem da uradim dobro djelo, idem, idem, pa ćete vidjeti kako čovjek kada, kada novčanik trpi, ako čovjek kaže sebi primjera radi, kada god reknem B i je opsujem, ću pet maraka sadaki, da će jednom, da će dva puta, da će pet puta, vidjet ćete kako će poslije početi da razmišlja. Ode petak po petak, ode penzija, ode plata, Cijeli dan radim, poslije to jezikom potrošim. Samo budi ustrajan. Kad god opsuješ, dadi sadaku. Pa ćeš vidjeti kako i šetan više te ne nagovara na grijehe. Jer vidi šetan da ti više sadake daješ nego što te on nagovorio na grijehe. Pa insan znači treba, treba da bude ustrajan. Treba da ima ambicioznost i treba sabora. Kada, kada ponovo napravi grešku, da ustane i da nastavi. A ne da padne. Isto tako, <clears throat> čovjek treba da sam sebe trenira. Imate ljudi koji jednostavno dovoljno da ga vidite na ulici, malo se odmah zastrašite. Čovjek je namrgođen, neprestano je nekakav, nikakav. Imate ljudi koji su neprestano ozareni, veseli. Šta je razlika? Razlika je što je ovaj čovjek sebe istrenirao. koga god sretni, selam alikum, pa džesi brate, pa šta ima, pa kako si mi? Ima i on svojih problema. Neki ljudi misle da oni koji su veseli nemaju problema, a oni namrgođeni kao oni imaju problema. Ne, i ovaj veseli, ozarenog lica, i on ima problema. Ali on jednostavno istrenirao je sebe, svoju dušu, svoj moral, svoj ahlak, svoju etiku, svoje ponašanje, da ne želi da ljude umara time, ne želi da ljudi imaju strah i zebnju od njega. Ne, svi želi da ga poselami, svi želi da ga zagrli, svi želi da sa njim kontaktiraju zbog vedrine njegovog lica. S druge strane, vidimo onoga koji je namrgođen, kisel, nikakav, jednostavno svi ga izbjegavaju. Pa čovjek treba da se navikava, da se navikava, idem prilikom susreta, da se navikavam s ljudima, osmijeh, lijepa riječ, lijepo pitanje i tako dalje. Isto tako, da čovjek, da čovjek bude dalje i da se odalji od osoba koje su lošeg morala. Da, znači jednostavno, insan, insan je čudan. Poprima, poprima mnoge stvari od okruženja u kojem živi. Pa ćemo vidjeti na kraju jedan od savjeta jeste i druženje sa moralnim i čestitim osobama. Sa osobama koji imaju lijepo ponašanje, pa će čovjek vremenom, vremenom, vremenom preuzeti neke njihove osobine. Dok je sa njima, on će se suzdržati od loših osobina. Za razliku od lošeg društva, nemoralnog društva. Allah poslani kaže, a rađulu ala halili, Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Zato dobro pazite, kaže Allah poslanik, zato dobro pazite ko će vam biti prijatelj. Pa čovjek treba da pazi s kime sjedi, s kime se druži, s kime kahve ispija. Ako su to ljudi lošeg ponašanja, lošeg vokabulara, loših riječi, psovke, prevari, onda čovjek treba da malo bude dalje od takvih osoba. <clears throat> Isto tako, od plemenitih osobina, stvari koje će nam pomoći, jeste da čovjek, kada je u pitanju njegov odnos prema drugim ljudima, u granicama ljudske mogućnosti, pokuša zaboraviti loše. Ako se već desilo da nas je neko uvrijedio, treba da pokušamo što prije prijeći preko toga. Imate ljudi da ga uvrijedite danas. Za 15 godina će on vama kazati, a znaš kad si ono ti meni rekao. Pa čovjek koji žudi da bude na nekom vrhuncu lijepog ponašanja, treba da bude od ljudi koji zaboravljaju, koji zaboravljaju loše, a pamte dobro. Veoma bitna stvar, da pamti dobro. To je lijep moral, da čovjek ako ti neku radi uslugu, da nakon deset godina dođeš i kažeš, ali ja se sjećam kada si ti meni učinio dobročinstvo a da ne budemo od onih ljudi koji nakon 5 ili 10 godina kažemo ja se sjećam kada si ti mene uvrijedio. Gotovo, završeno, prijeđi preko toga, oprosti, halali i tako dalje. To su sve praktični primjeri kako čovjek da, hajde da kažemo, popravi svoj moral. Isto tako, <clears throat> jedan još veći stepen ko može da se natječimo u hajru i dobru, da čovjek bude spreman halaliti, da bude spreman oprostiti i čak šta viši, kao što je bio sunnet Božjih poslanika, da loše uzratimo dobrim. Zato kada pogledate sunnet Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, vidjet ćete da je to bila njegova metoda. Vrhunac etike, vrhunac ponašanja lijepog, da je onima koji su mu činili zlo Allahu poslanik ali se letu selam uzvraćao na najbolji način. Uzmite samo stanovnike Mekke. Allahu poslanik ali se letu kakve neugodnosti je doživio stanovnika Mekke. Fizička zlostavljanja, utjerivanje u laž njega i njegove poslanice, protjeran iz svog mjesta, izoliran tri godine u jednoj dolini, Allahu poslanik, protjeran iz Mekke, opet kada se vratio, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, stanovnicima Mekke, kada je došao kao vojskovođa, kada je došao kao neko ko može da uzrati na svemu što su mu loše uradili, kaže šta mislite da ću ja danas s vama urati? Pa kažu oni, pa ti si najbolji, ti si sin najbolji ti si brat najboljeg. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, idhebu Fa entumu Idite, svi ste slobodni. Toliko vrijeđanja, toliko potvara, toliko zlostavljanja. Kaže, idite, svi ste slobodni. Ko ne bi zavolio takvog insana? Koga ne bi slijedio? Koga ne bi poštovao? Koga ne bi respektovao? Kada je bio vrhunac u lijepom ponašanju. <clears throat> Isto tako, čovjek ako želi da dostigne vrhunac lijepog ponašanja, treba da se trudi da bude od ljudi koji mnogo dijeli. Ljudi koji su na usluzi drugim ljudima. Nekada je u pitanju dijeljenje da čovjek baš i metkom dadne, ali nekada i da budemo na usluzi ljudima. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže Hajru nasi anfa'uhum lin nas. Najbolji su ljudi oni koji najviše koriste ljudima. I ljudi najviše vole takve osobe koje su uvijek na raspolaganju. Spremne su pomoći, spremne su da budu tu na raspolaganju. Pa insan ako želi vrhunac, želi da ga ljudi voli, želi da ljudi e, u njemu vide osobu koja zaslužuje respekt i poštovanje, onda da čovjek udjeljuje, da bude na pomoći jednostavno u stvarima koji može da priušti drugim ljudima. <clears throat> Isto tako, da čovjek bude iz druge strane, malo prije smo kazali da čovjek zaboravi, da čovjek zaboravi kada ga ljudi uvrijede, ali isto tako da čovjek zaboravi dobročinstvo koje je on učinio ljudima. O, ovo je opet jedna stepenica. Mi ne treba da zaboravimo dobročinstvo koje, mi, koje nama neko učini. Treba da mu zahvalimo, da mu nakon deset godina spominimo. Da mu kažemo, ja i danas dan za tebe dovim jer si mi učinio dobročinstvo. Ali da mi zaboravimo dobročinstvo koje smo učinili ljudima. Sve su to najveći stepeni morala i etike. Da ljudima ne prigovaramo na dobročinstvu. Jedna veoma negativna osobina jeste da čovjek bude od onih ljudi koji prigovaraju na učinjenom dobročinstvu. Završeno. Uradio si nekom dobro dijelo, zatvori. To je kod Allaha zapisano. Meleci su zapisali, čekaj nagradu na sudnjem danu. Nemoj da budemo od onih koji ne daj Bože prigovaraju na učinjenom dobročinstvu, već treba nakon što uradimo dobročinstvo da to zaboravimo. <clears throat> Isto tako da čovjek bude zadovoljan da mu ljudi uzvrati sa malo i da ne traži od njih da mu uzvrati na način kako je on njima uradio. To su sve, sve neke, danas smo baš, danas baš idemo u oblake. Kada je u pitanju moral i etika, ovo su sve vrhovi. Ovo su sve najbolja moralna svojstva. Da čovjek uradio si nekom dobro djelo. Nemoj očekivati od njega da ti uzvrati istom mjerom. Budi zadovoljan da ti uzvrati 5%, 10%. Velik broj nas, prvi evo ja, pa i ljudi oko ne, mi kada uradimo nekom dobročinstvo, očekujemo da i on nama minimalno uzrati na takav nju. Ne! Vrhunac ahlaka jeste uradi dobročinstvo. Ti to radiš radi Allaha, radi sudnjeg dana. Nemoj očekivati da ti ljudi uzvrati. Budi zadovoljan sa malo. Ti si njemu radio stotinu puta, on tebi pet puta. Elhamdulillah, dosta. Pa ne treba očekivati od ljudi, ljudi koji hoće vrhunac, ljudi koji hoće vrh piramide u ponašanju, onda neka pokušaju izgraditi kod sebe ove osobine. Kada u pitanju lijepo ponašanje, čovjek treba da se čuva negativni osobina. Jedna od njih je ljutnja. Govorili smo o tome mnogo puta, ljutnja može biti razlog mnogih, mnogih negativnih stvari nakon čega čovjek, nakon, nakon što završi ljutnja, čovjek se može pokajati, ali gotovo. Pogotovo kada je u pitanju govor, kada je u pitanju riječ. Čovjek u ljutnji kaže svašta. Nakon toga se pokaji, ali gotovo. Riječ je otišla, riječ je kazana. Pa insan treba da se čuva i da se pazi ljutnji. Isto tako, da se pazi raspravi ne doliči. Vidjeli smo šta Allah poslanik ali se letu selam kaže i garantujem kuću u džennetu onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu. Rasprave nikada ne donosi dobro. Pogotovo u današnje vrijeme kada ljudi nemaju, nemaju pravila kako razgovarati, kako voditi diskusiju, dijalog. Jednostavno, ljudi žele da sve živo diskus, da komentarišu, da govori, da pojašnjavaju i tako dalje. Pa jednostavno čovjek treba da bude od ljudi koji će se izvlačiti kada vidi da je došlo do raspravi, kada je došlo do svađi, kada je došlo do prepirke, da iziđe iz takvih e, krugova, iz takvih druženja, iz takvih grupa i tako dalje. <clears throat> Pa su to sve pokazatelji vrhunca čovjekovog ahlaka. Isto tako, E, postizanje dobrog morala može biti na način da jedni drugima preporučujemo dobar ahlak. Da neprestano jedni drugi upozoravamo, savjetujemo, kritikujemo. Dragi brate, ta tvoja osobina nije dobra. Kad bi se malo popravio, ovo je lijepo, šta mislite da uradimo ovo i tako dalje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala eh, wal asri innal insane lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haq Doista je, kaže, insan na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čini i koji se međusobno savjetuju, međusobno jedni drugima istinu preporučuju. Pa je odlika vjernika, mu'mina na Dunjaluku da jedni druge pozivaju dobru, jedni druge pozivaju onome što je dobro, a svakako mi cijelo vrijeme govorimo i iznijeli smo mnogo dokaza i konstatacija koji ukazuju koliko je bitno i koliko veliko mjesto u islamu ima etika i lijepo ponašanje. Isto tako, od načina i metoda kako popraviti svoje ponašanje tako što ćemo ljudima iz našeg okruženja otvoriti vrata iskrenog savjeta. Da ljudima damo priliku da nas savjetuju. Ne može se insan popraviti samo na osnovu svojih ličnih analiza. Kao što kaže kod nas narod, jednostavno kad neko sa strane gleda šah, on vidi mnogo bolje nego što to vide oni koji igraju. Tako i insan možda ne primijeti nekad svoju neku lošu osobinu. Mi smo na početku rekli treba čovjek da sam sebe preispituje. Ali nekada nismo svjesni da imamo negativne osobine. Ali imamo ogledalo mu'mina. Allah poslani kaže mu'min je mu'minu ogledalo. Pa ćemo pitati mu'mina koji je naše ogledalo. Brate, ako imam kakvu negativnu osobinu, ukaži mi na nju. Da se popravim, da budem bolji. Ja ne vidim, ja mislim da sam savršen. Pa znači treba da otvorimo vrata ljudima koji nas okružuju da nas posavjetuju. Isto tako od stvari koje će nas, naš rating kod ljudi podići da budemo odgovorni. Ako nam ljudi nešto povjeri, ako nam ljudi nešto daju da radimo, da određenu stvar završimo, od ahlaka, od morala jeste da budemo precizni, da budemo savršeni, da to završimo na najbolji mogući način. Kako ne bi otvarali vrata šeitanu pa da ljudi govore o nama iza leđa. Taj čovjek, njemu je povjereno to i to, pa je zakazao, pa nije uradio i tako dalje. Dok ako ono što nam se povjeri, uradimo na najbolji mogući način, definitivno to zatvara vrata priči, a pokazuje s druge strane kako smo mi na visokom nivou i visokom stepenu, hajde da kažemo, morala i odgovornosti. Isto tako, da čovjek bude spreman privatiti grešku, od lijepog ahlaka, od lijepog morala jeste da čovjek bude spreman kada mu se potvrdi, kada mu se dokaže greška, da kaže da, pogriješio sam. Imate ljudi koji može privatiti sve osim da je pogriješio. Zato što je umišljen, zato što je egoista. Kako da ja pogriješim, kako da ja priznam grešku, kako da se ja nekom izvinim. Ne. Pa je vrhunac lijepog ponašanja, vrhunac etike da čovjek bude spreman svi smo mi griješni. Kaže Allah poslanik, kullu beni ademe hata. Svi sinovi Ademovi griješi. Šta je problem? Od stotinu izrečenih riječi rekao sam jednu lošu. Greška, dobro, ali imam 99 dobrih. Ali da priznam grešku. Pa čovjek vjernik, ako želi da ide u oblake, ako želi da ide u nebo, ako želi da dosegne vrhunac, vrhunac lijepog ponašanja, mora da bude spreman i da mu to bude kao popiti čašu vodi. Da jednostavno kaže, dobro, došao mu je moj prijatelj i kazao, brate, to što si uradio je greška. Jest, greška. Priznajem, pokušat ću da se to više ne ponovi. Vrhunac lijepog ponašanja jeste da čovjek bude spreman priznati grešku i da bude spreman da se popravi da se to više ne ponavlja. Isto tako <clears throat> da čovjek ako želi da dostigne vrhunac, da ide u oblake, da visoko leti, visoko leti u nebo sa lijepim moralom, treba da ima tri svojstva. Prva stvar, da bude blag. Druga stvar, da bude da bude skroman, da bude blag, da bude skroman i da bude iskren. Ova tri svojstva su e, vrata ka dobrom ponašanju. Da čovjek bude blag. Sa svakim. Sa prijateljem, sa komšijom, sa suprugom, sa djecom, sa poznanicima i tako dalje. Blagost, blagost. Boži poslanik Ali Seratu Seram kaže nikada blagost nije bila u nekom pitanju, a da nije uljepšala to pitanje a nikada blagost nije iščupana iz nečega, a da nije to nakazila. Pa čovjek treba znači da bude blag, treba da bude skroman, da ne bude umišljen, da nema kibura, da nema oholosti, ne da bude skroman, da bude jednostavan, da ne bude umišljen, da bude daleko od bilo kakve umišljenosti. Jedne od, jedno od najgorih svojstava koje može čovjek imati pri sebi jeste umišljenost. Samo ja znam. Samo ja razumijem. Ja sam, ja sam, ja sam se školovao, ja sam učio, ja sam putovao. Moje auto, moja kuća, moja djeca, moje porijeklo, moje mjesto, moja država, sve je njegovo najbolji. Takvi niko ne voli. Za razliku od ljudi koji su skromni, od ljudi koji jednostavno nemaju pri sebi svojstva oholost. Isto tako svojstvo, rekli smo treće svojstvo, svojstvo iskrenosti. Da čovjek bude iskren prema ljudima. Da ne bude dvoličan. Boži poslanik kaže najgori ljudi su dvolični ljudi. Niko ne voli licemjere. Niko ne voli insana koji dođe pred tobom, smije se, s tobom vesel, kad ti okrene leđa, psuje, vrijeđa i tako dalje. Saznaju to ljudi, vidi se to na licu. Imate ljudi koji nasilu, nasilu je pred tobom, ajde da kažemo kao dobar, kada odeš dobiješ informacije, psuje, vrijeđa, potvara, omalovažava, ba kakav on, on ne zna i tako dalje. A iskrenost, iskrenu osobu svi voli. Vidi jednostavno da je iskren u svom obhođenju. Pa insan treba da pazi na ove tri osobine. Isto tako, od e, stvari koje čovjeku će pomoći e, da popravi svoj moral jeste da ne bude od onih koji mnogo kritikuju. Imate ljudi, njihov život je kritika. On ne zna živjeti osim kritika. On kritikuje policiju, državu, prijesednika, čistača, firmu, grad, gradonačelnika, kuć, sve kritikuje. Takve niko ne voli. Čovjek treba da bude umjeren u svemu. Pa ako i kritikuje, u granicama normalni. Isto tako <clears throat> da čovjek ako želi da dostigne vrhunac, da se maksimalno trudi, da se maksimalno trudi, da se ostavi onoga što ga se ne tiči. Pogotovo kada su u pitanju ljudi koji ga okružuju. Da ne bude od ljudi koji priča o drugima iza njihovih leđa. O prijateljima, o poznanicima, o ovome, o daji, o ulemi, o vladarima i tako dalje maksimalno da se trudi, maksimalno da se trudi da razmišlja o sebi, da razmišlja o svojim mahanama, da se ostavi drugih ljudi. Isto tako, <clears throat> da se čovjek ponaša prema ljudima onako kako bi volio da se ponašaju ljudi prema njemu, shodno hadisu Božijeg poslanika, ali se ratu selam, niko od vas neće biti vjernik dok ne bude ljudima voli ono što voli i sebi. Pa čovjek treba, ako želi vrhunac, ako želi u nebo, ako želi u oblake, onda da odgoji sebe i svoju dušu na način da ljudima voli ono što voli sebi. Voliš li da te neko sretne ozarenog lica? Tako i ti ljude sretni. Voliš li da ti neko bude iskren? I ti budi. Voliš li da ti ljudi nisu zavidni? Nemoj niti njima zaviditi. Voliš li da ti neko iskreno govori da ne laži? I ti iskreno govori. Voliš li da ti neko pomogne? I ti pomozi. I tako dalje. Šta god bi ti volio da ljudi čine tebi, tako se ti ponašaj prema ljudima. Isto tako rekli smo da čovjek se druži, da mu društvo budu dobri ljudi, moralni ljudi, čestiti ljudi, pobožni ljudi, pa ako može, ako ima u društvu njegovom i učenih ljudi od kojih će naučiti vjeru, naučiti ahlak, naučiti moral, od ljudi koji kada Sutra kada vidi njegovu lošu osobinu, ukazat će mu na tu njegovu lošu osobinu. Insan treba znači da traži društvo od kojeg će naučiti dobre i moralne osobine. Isto tako, e, kada je u pitanju vrhunac ponašanja, kako ga postići na način da čovjek pazi na svoj govor kada je u pitanju kontakt sa ljudima, dijalog. Islamski učenjaci pisali su zasebna poglavlja u, u kojima su govorili kako i na koji način da čovjek e, da razgovara s drugim ljudima. Između ostalog čovjek nauči slušati, da nauči govoriti, da ne, ne prekida ljude, da ne sumlja u njihov govor. Božijem poslaniku dolaze kurešije, pa mu govori razno razne loše stvari. Jedan od njih je došao pa kaže Božijem poslaniku pa ako si bolestan daj da tražimo daj da tražimo nekoga ko će ti učiti rukju ako hoćeš za tu svoju poslanicu i metak daj mi ćemo ti dati pare ako hoćeš žene daćemo ti žene to su velike uvrede kaže Božji poslanik ali se salatu selam evo kad farate ja walid jesi završio mogli sad nešto i ja kazat pogledajte koje uvrede Allahov poslanik trpi trpi sluša kultura govora. Dobro, jesi završio, brate? Pa znači čovjek koji želi da ga ljudi uvažavaju, da ga voli, da ga respektuju, da bude spreman slušati. Imate ljudi gdje god se oni pojavi, svi moraju slušati. On će sada sat vremena pričat. Završeno. Svi moraju razmišljati kao on. Svi moraju podržavati njega i njegovu politiku i njegovu sport i njegovo auto. U protivnom neće se ugasiti tri sata. Takvi niko ne voli. Pa čovjek treba da pazi na bonton, treba da pazi na kulturu, etiku ponašanja kada je u pitanju govor. Kako i na koji način razgovarati s ljudima. Isto tako, popravljanje stanja našeg duhovnog, našeg ahlaka putem namaza. Kaže Allah Đelešanu, inna salate tenhanil fahša, doista namaz odvraća od loših dijela, pa da čovjek doživi taj namaz onako kako ga je doživljavao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Evo dolazi nam uskoro Ramazan. Da posti onako kako je postio Boži poslanik. kutiba alikum usijamu, kema kutibe ale ledine min qablikum, leallekum tetakun. Propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da bi se povećala vaša bogobojaznost Kaže Allah poslanik, Allahu nije potrebno da vi ostavite to samo hranu. Nije to Allahu Đelešanu potrebno. Koliko, kaže Allah poslanik, koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladova, samo gladan. Ali njegov ahlak, njegovo ponašanje, njegov jezik, njegove oči, njegove uši, ni od čega ne posti. Posti samo njegov stomak. Pa čovjek da pazi na ibadete namaz, da pazi na post, da se mnogo druži sa Kur'anom. Kaže Allah Đelšanu, efela je Kur'an, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? A iša radijallahu talana kada je pitana o moralu Božijeg poslanika. Kakav je, kaže, bio njegov ahlak? Kakav je bio njegov moral? Kaže Aisha, Allahu poslanik, njegov moral, moral je bio Kur'an. On je bio bukvalno Kur'an koji hodi. On je Kur'an prakticirao i živio je po kuranskim principima. Kur'an je prepun savjeta kako i na koji način da čovjek živi i da se ponaša. Pa čovjek da se druži sa Kur'anom, da svakodnevno odvoji 10, 15 minuta, pola sata, sat vremena da iščitava Kur'an, prijevod Kur'ana, da razmišlja o njegovim porukama, da živi sa Kur'anom, da praktikuje kur'anske principe. <clears throat> I za kraj još tri savjeta. Prvi savjet da čovjek pokuša maksimalno izgraditi kod sebe svojstvo stida. Jer rekli smo e, svojstva, plemenita svojstva se mogu izgrađivati. Jedno od plemenitih svojstava koji ostavlja velikog traga na našu etiku jeste stid. Kada vidite hadise koji govori o stidu, vidjet ćete Allah poslanik ali se letu kaže stid nikada nije bio u nečemu, a da to nije uljepšao. Stid uljepšava stvari. Allahu poslanika ali se letu kada opisuju, kaže bio je više stidan nego što je to djevojka, djevica koja se još nije udala. Arapi kada žele da navedu primjer neke stidne osobe, onda navode primjer djevojki koja se još nije udala. Nije imala priliku da živi sa muškarcem. Pa je toliko stidna, kaže Allah poslanik je bio više stidan od djevojke koja se još nije udala. Pa stid znači jedno veliko plemenito svojstvo koje čovjek treba da izgrađuje kod sebe. Da se stidi loše govoriti, da se stidi loše ponašati i tako dalje. Isto tako, e, predzadnja stvar, večerašnji savjet, kako popraviti Eh, ahla, kako popraviti svoje ponašanje, iščitavanjem siri životopisa Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. A pogotovo znači akcent na one momente eh, u hadisima Božijeg poslanika koji se vezuju za njegov ahlak, za njegovo ponašanje, za njegov znači, suživot sa drugim ljudima iščitavanje evo ove knjige koju mi, e, s kojom se mi družimo, Rijado Salihin, da čovjek nabavi ovu knjigu pa da je iščitava, pročitao jednom, pročitao dva put, pročitao tri put, pa da vidimo Božji poslanik kako se opobdio prema siromasima, prema bogatašima, prema uglednim, prema suprugama, prema djeci, prema starijim, prema zarobljenicima i tako dalje. Pa da mi pokušamo živjeti život Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, a najbolja uputa, najbolja uputa, najbolji sunnet, najbolji način kako čovjek može živjeti, jeste da živi onako kako je živio Božji poslanik Muhammed, alihi salatu wasalam. I zadnji savjet, sličan ovom savjetu, ali smo ga ciljano malo odvojili, kako pojačati svoj ahlak, moral, čitajući knjige koje govori o dobrim ljudima, o učenim ljudima, o plemenitim ljudima, ljudima, e, ljudima koji su ostali zapamćeni u historiji po svojoj blagosti, po svome saboru, po svome strpljenju, po svome moralu i tako dalje. Da čovjek ima neke knjige, imate veoma lijepih knjiga kako na arapskom jeziku, tako i na bosanskom prevedenih knjiga, e, priče iz života sahaba, priče života tabiina i mnoge druge knjige znači koji govore o ljudima iz prvih generacija, o pobožnjacima, o njihovom saboru, o njihovom strpljenju, o njihovom ibadetu i tako dalje. U svakom slučaju, braću moja draga i cijene sestre, to je nešto što sam ja pripremio večeras za ovo naše predavanje, neki više od 30 načina i metoda kako i na koji način da čovjek ojača svoje moralne osobine, kako i na koji način da ostavi loše osobine, kako i na koji način da se uzdigne iznad tih, hajde da kažemo, loših osobina i da ode, da se vine visoko u nebo, u oblake, gdje će sa visina pogledati e, možda mase ljudi koji se tuši u, u, u, moru nekih negativnih i loših osobina. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih sredbenika Božijeg poslanika alaih salatu wasalam i na kraju subhanake Allahume ve bihamdike ešhedu in la ilaha illa ente stagfiruke wa etubu ilaik.